Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն է եւ այսօրվա մեր թեման ճիճվակրությունն է։ Այսօր կփորձենք հասկանալ, որոնք են փոքրերի մոտ ճիճվակրության պատճառները, ինչ ախտանշաններ ունի ճիճվակրությունը, որքանով է վտանգավոր, կխոսենք հայտնաբերման եղանակներից ու բուժման ժամանակակից մեթոդներից։ Եվ իհարկե չենք մոռանա թեմայի շուրջ պատտվող միֆերը մասնագետի օգնությամբ հերքել։ Երեխաների շրջանում ճիճվակրության հայտնաբերմամբ եւ բուժմամբ զբաղվում են մանկաբույժներն ու մանկական գաստրոէնտերոլոգները։ Ոստի հաղորդմանը հյուրընկալել ենք Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի ասպիրանտ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի եւ Դալիմետ բժշկական կենտրոնի մանկաբույժ Աննա Արծրունու Մխիթարյանին։ Thank you ճիճվակրությունը շատ տարածված եւ ակտուալ խնդիր է, հատկապես մեզ մոտ, քանի որ ըստ հետազոտությունների Հայաստանը համարվում է ճիճվակրության համար նպաստավոր երկիր։ Դա է պատճառը, որ մեզնից շատերն իրենց ծնողավարական փորձառության ընթացքում գոնե մեկ անգամ բախվում ենք այս խնդրին։ Ոստի եկեք հասկանանք, թե ինչ են առհասարակ իրենցից ներկայացնում մեր եւ հատկապես մեր բալիկների օրգանիզմում բնակվող մակաբույծները։ Լսենք բժիշկ Մխիթարյանին ավելի այսպես բժշկական լեզվով ասած հելմինթոզը աշխարհի բնակչության ավելի քան 1.5 միլիարդ մարդ ունի, հա, հելմինթոզներ ա ունենում իր կյանքի ընթացքում, ախտորոշում ա ունենում, դա պատկերացնում եք գրեթե կազմում ա 20 քանի 25%-ը, հա, ավելի քան եւ դա հիմնականում ավելի շատ վերաբերվում այն զարգացող երկրներին, որտեղ ավելի ցածր սոցիալ-տնտեսական պայմաններ կան ինչպիսին է նաև Հայաստանը, <laughs> ինչպես գիտենք, եւ հելմինթները իրենք փաստորեն այդպիսի կամ ճիճուն, այն մանրել է, այսպես ասած, ինքը արտազատում է ձվիկներ, այդ ձվիկները անցնում են մարդու օրգանիզմ, հա, մարդու ստամոք սաղիքային համակարգ, որտեղ իրենք հասունանում են, հետո ղանքով արտազատվում են արտաքին միջավայր ու հողով սովորաբար տեղի ունենում վարակումը։ Հելմինտները հասկանալի պատճառներով ավելի շատ հանդիպում են գյուղաբնակ միջավայրում, որովհետև կան այդ դրսի զուգարաններ կոչվածը, հա, ու հենց այդպես հնարավոր է հողի վարակում անգամ տեղի ունենալ։ Իսկ հողից էլ արդեն մարդուց մարդ, այսինքն վարակումը լինում մեկ այլ մարդի կամ երեխաները շատ հաճախ օրինակ հողի հետ են խաղում ու այդպես վարակումը տեղի է ունենում։ Կոչվում է վարակման եղանակը ֆեկալ օրալ, այսինքն ձեռքից բերանա վարակում լինում։ Երեխան խաղում է օրինակ հողի հետ, այդպես ջանված зерքերը դեպի բերան եւ այսպես կարող են ծվիկները, այդ պարազիտների ծվիկները փոխանցվել։ Անկամ մակերեսներից է հնարավոր վարակում լինել, կենցաղային իրերից, նույնիսկ այդ դռների բռնակներից։ Հայտնվելով երեխայիս տամոքսում ճիճվի ձվիկը հանգիստ շարունակում է իր կյանքի ցիկլը։ Ինչու՞։ Որովհետև իրենք ձվիկ են, այսինքն իրենք պաշտպանված են իրենց կեղևով, եւ որոնք ունեն տամոքսաղիքային համակարգ, մեր տամոքսաղիքային համակարգի այդ հյութերը, ֆերմենտները, իրենք չեն կարողանում ազդել։ Եվ սովորաբար 2-ից 3 շաբաթ այդ ցիկլը տևում, երբ հասունանում են ձվիկները, հենց այս մեր մարսողական տրակտում մնալով իրենք հասունանում են այդ ընթացքում արդեն երբ դե- դուրս են գալիս կղանքով եւ տեղի ունենում վարակումը մեկ այլ մարդու կամ երեխայի մոտ, արդեն իրենք վարակվում են այդ դուրս եկած արդեն այսպես ասած մեծացած, հա, հելմինտներով եւ դրանք ախտահարում են իրենց հյուսվածքները, տարբեր օրգան համակարգերը ու այսպես տարբեր դրսևորումների հանգեցնել։ Հասուն մարդու օրգանիզմում ինտերվենտ հելմինտների դեմ գործում են երակի պաշտպանիչ պատնեշներ, քթի ֆերմենտներ, ստամոքսի թթվային միջավայր եւ աղիների տեղային իմունիտետ։ Մանկական հասակում պաշտպանիչ մեխանիզմները դեռ բավականաչափ ձևավորված չեն լինում, իսկ ստամոքսի թթվային մակարդակն ավելի ցածր է լինում, քան հասուն մարդու մոտ։ Եթե դրան գումարենք նաեւ այն, որ բալիկները շատ են սիրում տարատեսակ իրերի եւ պարագաների համը փորձել, ապա միանգամայն հասկանալի է դառնում, թե ինչու է Հերմինթոզը հանդիսանում առավելապես մանկական խնդիր։ Հանդիպում ենք հելմինտների բազմաթիվ տեսակներ, բայց մանկաբույժ Մխիթարյանի խնդրել ենք ավելի շատ պատմել մեզ առավել մեծ տարածում ունեցողների՝ գեոհելմինտների մասին իրենք ընկնում են փաստորեն հողի մեջ ու հողում համապատասխան խոնավություն կա, համապատասխան ջերմաստիճան կա, այդտեղ հասունանում են նաև հողի հողային միջավայրում։ Դրա համար իրենք գեոհելմինթներ են կոչվում, հիմնական տարածվածները դրանք են մեզ մոտ երեխաների մոտ հատկապես։ Դա բոլորիս քաչ հայտնի ասկարիդն է, այնտեղ ունենք տրիխինելիոզ, տրիխոցեֆալոզ, ստրոնգիլոիդոզ, այսպես անունները ասենց մի քիչ բարդ են շատ, այդպես չթվարկեմ, բայց այդ հիմնական խմբերից ամենահաճախ հանդիպողը ասկարիդն է, կարծում եմ բոլորին իր անվանումը ծանոթ է։ Ունենք նաև սրատուտը, enterobioz պարազիտը, եւս էլի վստահ եմ շատ ծանոթ կլինի բոլորին, եւ դրանով եւս շատ հաճախ ունենում են ախտահան։ Ավելի քիչ տարածվածություն ունեն տրիխոցեֆալները, տրիխինելիոզը, ստրոնգիլոիդոզը եւ այլն, իսկ մեզ մոտ հիմնականում հանդիպողները երկուսն են՝ բոլորիս ծանոթ սրատուտը եւ ասկարիդը։ Այս երկուսի մասին ավելի մանրամասն մանկաբույժն է պատմում։ Բացի այն, որ իրենք հողային միջավայրում են բնակվում, իրենք իհարկե իրար շատ նման են, թե իրենց այդ հասունացման շրջանով, թե կլինիկական ախտանշաններով, որ առաջացնում են երեխաների մոտ։ Բայց իհարկե իրարից նաև որոշակի տարբերություններ ունեն, հատկապես ասեմ հենց ասկարիդի ու սրատուտի մասով, հա, կոնկրետ ասկարիդը ինքը բացի այն, որ առաջացնում է այդ հիմնական ստամոքսաղիքային ախտանշանները, դրանք բոլորիս հայտնի, հա, որով այն ացավեր, փորկակպություններ կամ փորլուծություն, թուլություն է դիտվում երեխայի մոտ, թքահոսություն այ հայտնի մայրիկները շատ հաճախ նշում են թքահոսության գանգատը։ Եթե համակցված է այս մնացած բոլոր ստամոքսաղիքային տրակտի ախտանշանների հետ, կարող ենք մտածել այո, հելմինթի մասին, ասկարիդի մասին, բայց եթե ինքը առանձին է, թքահոսության վրա այդպես շատ չենք կարող ֆիքսվել։ Բժիշկ Մխիթարյանը նշում է, որ սրատուտի համար մեկ ախտանշանը կորն է հետանցքի շրջանում, քանի որ սրատուտ Ինստիտուտի Հելմինթը նախընտրում է տեղակայվել հենց այդտեղ եւ առավել ինտենսիվանում է քորը հատկապես գիշերային շրջանում։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ երեխայի հետ անցքի մկանները քնած ժամանակ թուլանում են եւ Հելմինթը գալիս եւ այդտեղ ծվադրում է։ Նույնը ասկարիդի դեպքում չի նկատվում։ Ասկարիդին բնորոշ առանձնահատկությունները ցանավորումն ու քորն են, երբեմն նաեւ հազը։ Որովհետեւ ալերգիզացնում է օրգանիզմը, ասես ալերգիկ ռեակցիա առաջացնի, հա օրգանիզմը իրեն որպես օտար ալերգեն է ճանաչում եւ դրա համար ալերգիկ ռեակցիա է դրսեւորում այդպես կարող է ցան առաջանալ երեխաները սկսում են քորվել շատ հաճախ սխալ բուժում են ստանում ասում են պարզապես ալերգիա է եւ սկսում ալերգիայի բուժում բայց պատճառը չի վերանում որովհետեւ այստեղ հնարավոր հելմիթով վարակում կարող է ունենալ երեխան Ասկարիդին բնորոշ ախտանշաններից է նաև ջերմության բարձրացումը։ Ճիշտ է հաճախակի հանդիպող չէ, բայց այդուհանդերձ արժե ուշադիր լինել։ Մի քիչ ավելի մեծ տարիքի երեխաների մոտ նաև հնարավոր են գլխացավեր։ Հելմինտներով վարակվելու հավանականությունը ըստ երեխայի տարիքի տարբեր է լինում, նշում է մանկաբույժը։ Այսպիսի հասկացողություն կա, որ մինչև 3 տարեկանը ավելի քիչ են երեխաները վարակվում, իսկ երբ արդեն մոտ 3 տարեկանից, ասեմ 2-3 էլ եւս, արդեն երեխաներն ավելի ինքնուրույն են դառնում, արդեն իրենք շատ են ինքնուրույն այդ зерքերով շփումը, հա, տարբեր ինչ որ իրերի зерք տալ, դրսում խաղալ ինքնուրույն ու դրա համար վարակման տարիքը ավելի հաճախ արդեն այդ տարիքն է, մոտ 3 տարեկանից սկսած, ստացվում է նախադպրոցական տարիք եւ դպրոցական արդեն, այսպես ավելի ընդհանուր 5-ից 10 10 5 տարեկան մինչև առավել տարածված է լինում այդ շրջանը։ Մինչ մասնակետի հետ հարցազրույցը հավաքագրել եմ թեմայի շուրջ մայրերին հուզող հարցերը, որոնցից մեկն էլ վերաբերում է քաշի կորստին։ Մամաներից մեկը պատմում է, որ իր 19-ամյա դուստրը կարծես թե ված չի սնվում, սակայն բավականին նիհար է, ինչը մայրիկին անհանգստացնում է։ Մայրը վաղուց ճիճվակրության հետ կապված կասկածներ ունի, սակայն նշում է, որ տարիների վեր տարբեր անալիզներ են հանձնել եւ անգամ առանց բժշկի ցուցման ամբողջ ընտանիքով դեղ ընդունել, սակայն քաշի ենթադրյալ խնդիրը չի կարգավորվել։ Շատ ծնողներ էլի գանգատվում են, ասում են երեխան վատ է քաշ ավելացնում, ուրեմն հաստատ ճիճու ունի։ Բայց միայն քաշի անբավարար ավելացմամբ մենք չենք կարող դրա մասին դատել, այ իմ թվարկած նշանները եթե լինեն ու հետնել երեխան վատ քաշ ավելացնում վերացնին, նոր կարող ենք մտածել եւ ստուգել երեխային սկսել հետազոտել, որովհետեւ քաշի հետ կապված շատ կարեւոր է նաեւ կառուցվածքային նայել, հա։ Օրինակ ծնողը գալիս եւ ասում է երեխան շատ քիչ ուտող է, շատ նիհարիկ է, գուցե ծնողը տեսնում ենք այսպես նորմալ կառուցվածք ունի, բայց օրինակ հայրը շատ նիհար է լինում եւ հետեւաբար գենետիկական գործոնը էլի մեծ դեր ունի եւ միայն այսպես քիչ ուտելը չի կարող ճիճվի պատճառ լինել բայց ամեն դեպքում քաշի անբավարար ավելացման վրա եւս պիտի ֆիքսվենք հելմինթոզի նույնին օրենքը ճիճվակրության ժամանակ քաշի ավելացումը կամ նվազումը կապված են հիվանդության պայմանավորված ախորժակի անկմամբ կամ հակառակը կտրուկ աճով, բացատրում է բժիշկ Մխիթարյանը էլի շատ հաճախ ծնողները գանգատվում են, ասում են երեխան կարծես շատ լավ ախորժակ ունի, մի բան էլ ավել ուտում է, բայց քաշը շարունակաբար նվազում է։ Այո, այս դեպքում մենք կարող ենք մտածել էլի հելմինթի մասին, բայց նաև ախորժակի անկում, ընդհանուր այսպես թուլություն, գունատություն եւս էլի շատ բնորոշ նշաններ են։ Այսինքն միայն ախորժակի անկումը կամ քաշի անկումը մեզ չի կարող հուշել հելմինթի մասին։ Հնարավոր պատճառներից մեկը այո կարող է լինել, որ պիտի էլի բացառենք, բայց միայն իրենցով դրանով չենք կարող կողմնորոշվել։ Ճիճվագրության ախտանշաններից է ատամների կրճտոցը, սակայն եթե ձեր բալիկն էլ է քնած ժամանակ ատամները կրճտում, միշտ ապեք վազել մանկաբույժի կամ գաստրոէնտերոլոգի մոտ։ Սա էլի սրատուտին ավելի շատ բնորոշ նշաններից է, ոչ այդքան մյուս հելմինգների դեպքում է հանդիպում, բայց իր դեպքում կարող ենք տեսնել։ Ատամների կրճտոցը, այո, լավ ճիշտ նշեցիք, դա ամենից հաճախ այսպես գանգատներից է, որ ծնողը միանգամից ասում է հաստատ ճիճո ունի, բայց ոչ, միայն ատամների կրճտոցով չենք կարող ասել, որ սա հելմինթոզը հնարավոր է պատճառ լինի։ Իմ թվարկած տամոքսաղիքային տրակտի նշանները պիտի հետը լինեն անպայման, որովհետև կարող են շատ ուրիշ պատճառներ լինել էլի ատամների կրճտոցի, դա բժշկական տերմինով կոչվում է բրուքսիզմ, նաև հա, երբ ատամները ուժեղ իրար են սեղմում եւ այսպես կրճտացնում են եւ դա նյարդաբանական նշան կարող է լինել։ Ստրեսային ինչ որ իրավիճակում երեխան հայտնված լինի եւ գիշերը քնած ժամանակ կարող է ելի այդ ախտանշանը նկատվել ու անցողիկ բնույթ կրել, այսինքն արդեն պետք է հասկանալ նյարդաբանի հետ ու մանկաբույժի հետ միասին զննել հետազոտել երեխային պատճառը բարձելու համար։ Խոսեցինք ճիճվագրության ախտանիշների մասին, եկեք նաև խոսենք օրգանիզմին հասցվող վնասների մասին։ Ինչ է կատարվում մեր իմուն համակարգի հետ, երբ մեր օրգանիզմում բնակություն են հաստատում հելմինթները իրենք սկսում են մեր հյուսվածքները վնասել, հա, վնասացնել եւ արդյունքում հյուսվածքներում նորմալ այդ սննդանյութերի ներծծման process-ները տեղի չեն ունենում։ Իսկ եթե սննդանյութերը նորմալ չեն ներծծվում, ու դրանով պայմանավորված նաեւ քաշն է սկսում նվազել, իհարկե, որովհետեւ համապատասխան սպիտակուց, ճարպ եւ ածխաջուր երեխան չի ստանում եւ բացի այդ նաեւ վիտամինների ներծծումն է օրինակ տուժում եւ վիտամինային անբավարարություն այո կարող է դիտվել հելմինթոզների ժամանակ բացի այդ հնարավոր է նաեւ անեմիայի զարգացում այ ժողովրդի ասած արյան տոկոսի նվազումն է դա եւ հատկապես երկաթի դեֆիցիտով պայմանավորված երկաթ դեֆիցիտային անեմիա կարող է զարգանալ։ Այս իրանք ավելի աննկատ պատճառներ են, որ պարզապես կարող է երեխան գունատվել մի փոքր եւ մենք չմտածենք, որ կարող է անեմիայի զարգանում կամ վիտամինային անբավարարություններով պայմանավորված օրինակ մաշկի, եղունգների ախտահարումներ ենք տեսնում, մազաթափություն կարող է սկսվել, մազերի աճը վատանալ։ Այս բոլոր նշանները եւս իրենք մի փոքր աննկատ նշաններ են, բայց ելի հելմինթոզներին բնորոշ են ու դրանց վրա էլ պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Մայրիկներից մեկը հարցնում է մասնագետին, թե ինչպես կարելի է պայքարել սրատուտի դեմ առանց հաբերի։ Մանկաբույժը մանրամասն բացատրում է, թե ինչու դա հնարավոր չէ։ Ինչպես ցանկացած մանրե, իրան պարտադիր պետք է բուժել, այսինքն այնպես չի, որ հելմինթը եկավ, մի փոքր բնակվեց օրգանիզմում եւ գնաց մեկ ուրիշի մոտ։ Եթե եկել է, իր համար բարենպաստ պայմաններ են իհարկե, ունի, այսպես ասած, տուն, տեղ, սննդանյութեր, ունի ջուր, հեղուկներ եւ իր համար շատ լավ պայմաններ են, որ բնակվի եւ վնասացնի մեր օրգանիզմին։ Դրա համար անպայման պետք է իրենց բուժել, իրենք չեն կարող ուղակի մնալու այսպես բարի կարգավիճակում մեզ հետ համագործակցելու ապրել կամ ուղակի լքել գնալ։ Անպայման պայման պետք է իրենց բուժել եւ ժամանակի ընթացքում, այո, կարող է երկար ժամանակ տևել ու նույնիսկ տարիներով կարող են իրենք անախտանիշ ընթանալ։ Իհարկե անախտանիշը մի փոքր հարաբերական հասկացողություն է, որովհետեւ ելի աննկատ փոփոխություններ առաջացնելու են, ինչպես նշեցի, վիտամինային անբավարարություն, սննդանյութերի ներծծման խանգարումներ, բայց դրանք այսպես շատ դանդաղ ժամանակի ընթացքում կարող են դիտվել եւ տարիներ հետո նոր արդեն դրսեւորվեն այն հիմնական ախտանշանները։ Ինչպես ցանկացած հիվանդություն հելմինթոզի դեպքում organismում նույնպես վարակվելու հավանականությունն ավելի մեծ է, երբ օրգանիզմի դիմադրողականությունը ցածր է հատկապես հելմինտների առհասարակ ինֆեկցիոն ցանկացած այդ հիվանդությունների մանրեների համար շատ կարևոր է որ իրենք գտնեն ցածր դիմադրողականություն ունեցող օրգանիզմ ու իրենք եւս իրենց հերթին ավելի են ընկճում այդ դիմադրողականությունը իրենք հենց այդպես կոչվում է այդպիսի տերմին կա հա իմունոսուպրեսիա այսինքն իմունիտետի ընկճում իրենք այդպիսի նաեւ ազդեցություն են ունենում օրգանիզմի վրա օրինակ բերեմ երեխան նոր է լավացել հա վիրուսային շնչառական վարակից դեռ թույլ է իմունիտետը կամ երեխան անբավար Արար է սնվում, օրինակ ռեգրեսի շրջանում է գտնվում, վատ է սնվում, քունն է խանգարվել, այս ընթացքում դիմադրողականությունը եւս ընկճվում է ու բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում։ Երեխան մի հատ էլ գնա մանկապարտեզում խաղա, կեղտոտված ձեռքերով օրինակ վարակում լինի կամ հողի հետ խաղա, ելի վարակում է տեղի ունենում։ Անցնենք հիվանդության հայտնաբերմանը։ Ի վերջո, ինչպես ենք ախտորոշում հելմինթոզը։ Ախտորոշման համար մեզ շատ կարևոր է նախ եւ առաջ անամն անամնեզը, անամնեզը դա հիվանդության պատմությունն է։ Այսինքն շատ մանրակրկիտ հավաքվում է այդ հիվանդության պատմությունը։ Օրինակ երեխան հաճախում է մանկապարտեզ, հա, սկսենք այդտեղից կամ դպրոց, ինչ որ խմբակներ, այնտեղ դուրս են գալիս, խաղում են, зерքերը լվացվելու այդ պահն է պետք անպայման մանրակրկիտ հարցնել, արդյոք հաճախակի լվացվում է зерքերով կամ ծնողը գանգատում է, օրինակ ասում է չի սիրում зерքերը լվանալ, գալիս է տուն, չի լվանում, միանգամից անցնում է սնունդն ուտելուն, արդեն մենք ունենք այստեղ ինչ որ մտքեր, որ կարող ենք մտածել հելմինթի մասին։ Դա իհարկե կլինիկական նշանները, եթե ունենում են գանգատներ, գանգատներն են համադրվում եւ արդեն լաբորատոր հետազոտությունները։ 4 եւ 7 տարեկան երեխաների մայրիկը գրում է. երեխաներիցս մեկն ունի որովայնացավեր եւ հետանցքի շրջանում քոր։ Հանձնել են կղանքի անալիզ, սակայն այն հելմինտ չի հայտնաբերել։ Քանի անգամ պետք է հանձնել անալիզը, որպեսզի պատասխանը ճշգրիտ լինի։ Մանկաբույժը մանրամասն պատասխանում է։ Դասական հետազոտությունը հենց կղանքի բակտերիաբանական քննությունն է, բոլորին քաչ ծանոթ, որով ծվիկներն են կարողանում հայտնաբերել։ Այստեղ ինչն է կարևորը հասարակ, որ կղանքի մի քանի հատվածներից, հա, մի քանի չափաբաժիններից պիտի վերցնենք նմուշներ, որպեսզի հստակ ծվիկները հնարավոր լինի հայտնաբերել, որովհետև կարող է տվյալ չափաբաժնի մեջ չկա, մեկ ուրիշի մեջ լինի։ Սա շատ կարևոր է հետևել եւ հնարավոր է նույնիսկ մեկ անալիզով բացասական գա օրինակ պատասխանը երկրորդ անգամ հանձնել եւ դրական դասական կա։ Բայց ինքը դասական տորոշման մեթոդ է համարվում եւ եթե հաստատ կա, կա հայտնաբերվում է։ Լաբորատոր ախտորոշման ժամանակակից տարբերակ է կղանքի մեջ անտիգենների որոշումը, ինչպես նաև արյան մեջ հակամարմինների ստուգումը, որը մի փոքր ավելի խնդրահարույց տարբերակ է, հաշվի առնելով, որ հակամարմինները, որոնք առաջանում են օրգանիզմում, այնտեղ մնում են երկար եւ բուժված երեխայի անալիզում հավանաբար նույնպես կարող են հայտնաբերվել։ Սովորաբար բուժումից 3 շաբաթ հետո պիտի կրկնվի անալիզը եւ էլիանիդասական քաղաքի բակ քննությունն է համարվում լավագույն մեթոդն է, այսպես ասած դա։ 3 շաբաթ հետո կրկնում ենք ու անպայման նաև մոտեցում կա այսպեսի, որ 3 անգամյա տեստ պիտի արվի, այսինքն ինչպես նշեցի, մեկ անգամ կարող ենք կղանքը վերցնել բացասական գահ, երկրորդ անգամ օրինակ դրական եւ հակառակը։ Դրա համար 3 անգամյա տեստով, եթե հաստատում ենք, որ վերջ բացասականա չկան այդ ձվիկները հելմինտների, ուրեմն արդեն բուժումը լիարժեք է եղել եւ արդյունավետ։ Իսկ եթե միևնույնը հայտնաբերվում են 3 անգամյա տեստով, սա նշանակում է նորից պիտի երեխան բուժում ստանա կստանա, բայց իհարկե որոշ ժամանակ հետո, մոտավորապես 2-3 ամիս հետո բուժումը կրկնվում է։ Եթե անամնեզի ու լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում երեխայի մոտ հայտնաբերվում է հելմինթոզ, հաջորդ քայլը գրագետ բուժում ստանալն է, որի մասին նույնպես հարցրել ենք մեր մանկաբույժին։ Դեղորայքը հիմնականում դրանք նույն խմբի դեղամիջոցներն են, հենց հակահելմինթային կոչվում են դեղամիջոցներ, ալբենդազոլ, մեբենդազոլ պարունակող այդ պրեպարատներն են, իրենք տարբեր անվանումներ ունեն, անվանումներին իհարկե եւ դոզավորումներին չեն կանդրադառնա, բայց նշեմ, որ իրենք շատ էֆեկտիվ են, գրեթե 90%-ով կարելի ասել վերացնում են մանրեին, շատ թիրախային այսպես ազդում են, եթե հանկարծ, ինչպես նշեցի, անալիզով տեսնում ենք ամեն դեպքում դրական եկավ, 3 շաբաթ անց դեռ ուժումը եւս մեկ անգամ կրկնվում կրկնվում է կրկնակի դեհելմինթիզացիա է արվում ամեն դեպքում իրենք կարելի ասել հնարավորինս անվնաս են շատ հետազոտված դեղեր են եւ այսպես մեծ վնաս չեն հասցնում երեխային այդուհանդերձ մասնագետը շեշտում է այն որ պրեպարատները մեծ վնաս չեն հասցնում օրգանիզմին չի նշանակում որ կարելի է չարաշահել դրանք եւ աչուձախ ճիճվաթափություն անել բավականին մոդայիկ է կարելի ասել ու շատ հաճախ անում են անգամ բժշկի հետ չխորհրդակցելով ծնողները եւ նույնիսկ ծնողի որի մեղքը կարող է չլինել, անգամ դեղատանը հնարավոր է որ առաջարկեն, այսպես խոսակցության ընթացքում այսպես ասած եւ կատարվի այդ ճիճվաթափությունը, բայց մենք պիտի չմոռանանք, որ սրանք միևնույն է քիմիական պրեպարատներ են։ Այսինքն միևնույն է կարող են ունենալ ինչ որ կողմնակի ազդեցություններ թե մարսողական համակարգի վրա, թե գլխուղեղի վրա, տարբեր օրգան համակարգերի վրա կարող են ազդեցություն ունենալ, ինչպես անգամ հասարակ ջերմիջեցնողներն են ունենում։ Դրա համար միայն տեղին, ժամանակին եւս ցուցման պիտի անպայման կատարվի նշանակումը։ Ճիճվակրության թեմայի շուրջ հաջորդ տարածված սխալն է ցանկացած հելմինթի պարագայում ամբողջ ընտանիքով ճիճվաթափություն իրականացնելն է։ Դա բոլոր հելմինթներին իրականում չի վերաբերվում, սա ավելի շատ սրատուտի մասով է ասվում, եթե երեխայի մոտ սրատուտը հաստատվել է եւ անգամ ընտանիքի անդամների մոտ չկա խնդիր, այսինքն անախտան ինչ վիճակ է, միևնույնն է իրենք բոլորը պիտի մեկ անգամյա այդ ճիճվաթափություն կոչվածը պիտի արդեն անցնեն, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ իրենք դա ունեն։ Իսկ ասկարիդի պարագայում, եթե արկայն ալերգիկ դրսևորումներ, քոր, ցանավորում եւ կամ հազ, հակահելմինթային պրեպարատներին զուգահեռ նշանակվում են հակահիստամինային, այսինքն հակաալերգիկ դեղամիջոցներ։ Եթե հելմինթոզի հետևանքով երեխայի մոտ վիտամինային անբավարարություն է առաջացել, ապա նշանակվում են նաեւ վիտամինային կոմպլեքսներ։ Իսկ եթե արյան անբավարարության է տարել հելմինթոզը, այս պարագայում էլ երկաթի պրեպարատներ հասանք հաղորդման իմ ամենասիրելի հատվածին՝ միֆերի հերքում։ Ճիճվակրության պարագայում դա սեզոնային համատարած այսպես կոչված պրոֆիլակտիկ ճիճվաթափություններն են։ Այս սովորության արմատները գալիս են խորհրդային ժամանակաշրջանից նախկին ժամանակներում շատ ընդունված էր եւ դա արվում էր, որովհետեւ ինչպես նշեցի այն ժամանակ սանիտարահիգիենիկ նորմերը շատ վատ էին հետևում, հա գրեթե չէին պահպանվում եւ առհասարակ հիգիենայի այսպես բավականին մեծ բաց կար եւ շատ-շատ ընտանիքներ հենց ընտանիքներով ոչ միայն մի երեխան իրենք ունենում էին այդ հելմինտները, դրա համար այն ժամանակ ընդունված էր, որ համատարած կատարվեր այդ ճիճվաթափությունը։ Բայց ներկայումս արդեն այդպես չի կատարվում եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ԱՀԿ-ն ռիսկի խմբի մարդկանց է առանձնացնում եւ ասում է, եթե ցածր սոցիալ-տնտեսական պայմաններով երկիր է կամ ազգաբնակչություն, քաղաք կամ գյուղ, որոշակի խմբի մարդկանց շրջանում պիտի արվի էլի ճիճվաթափություն, այսինքն առանց անգամ ախտորոշման նախնական պիտի իրենք միևնույնն է այդ տեղարայքը ստանան։ Ռիսկի խումբ են համարվում նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաները, ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանայք եւ հողագործները։ Նշված կատեգորիաներից դուրս պրոֆիլակտիկ բուժումը մանկաբույժ ուժը որակում է որպես խստագույն սխալ։ Այսինքն պետք չէինք նորուն գնել եւ ընդունել հակաճիճվային պրեպարատներ, զուտ որովհետեւ երեխայի փորիկը ցավում է կամ նա քչակեր է։ Ծնողի մոտ արկա ցանկացած անհանգստության պարագայում նախ պետք է երեխային մասնագետի մոտ հետազոտության տանել, հորդորում է բժիշկ Մխիթարյանը։ Միֆերից իհարկե հիմնականների մասին խոսեցինք, դա քաշի անբավարար ավելացում, ուրեմն երեխան ունի ճիճու ատամների կրճտոց, թքահոսություն, էլի ֆիքսվում ենք, հիշում ենք, որ միայն այդ նշաններից որևիցե մեկի արկայությունը չի նշանակում, որ երեխան կարող է ճիճու ունենալ եւ պիտի իրեն միանգամից բուժենք նույնիսկ առանց ախտորոշումն ունենալու, հա։ Շատ հաճախ մարդիկ կարծում են, որ եթե իրենց սեփական այգուց են կտրում միրգ բանջարեղենը, ապա այն մանրակրկիտ լվանալու կարիք չկա կա, ձեռքերով սրբում են եւ ուտում բայց չէ որ հողով էր հենց վարակումը տեղի ունենում այդ պարազիտների ձվիկների եւ նորից շատ հնարավոր է այդ մրգերի բանջարեղենների չլվացված լինելու պատճառով թե երեխաները թե ընտանիքի անդամները վարակվեն այսինքն շատ կարեւոր է ապահովել ելի այդ լվանալ մաքուր մաքրությունը համապատասխան ջերմաստիճանային մշակում պիտի անցկացվի մսի անպայման ջերմաստիճանային մշակում ելի պիտի լինի հա այս բոլոր պայմաններին պիտի հետևենք Սիրելի ռադիո լսող, այսօր խոսեցինք ճիճվագրության մասին։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման հատուկ հյուրն էր Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի ասպիրանտ, Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի եւ Տալիմեդ բժշկական կենտրոնի մանկաբույժ Աննա Արծրունու Մխիթարյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Կհանդիպենք։